Значи, денеска ќе имаме една, верувам, лесна новогодишна тема, која што повеќе ќе изобилува со стихови, како што вообичаено се надевам дека моите а, теми секојаш изобилуваат со стихови, како што сум нагласил, секојаш сакам да во прв план биде Библијата и духот на пророќството, односно сето оно што е вдахновено од Духот Свети, а моите зборови да бидат помалку, затоа што не сум толку паметен, односно можам да кажам и оно колку што Господ може да, да зборува преку мене, верувам дека тоа ќе биде и денеска. Еднаш ќе секевам порано, исто така една ваква новогодишна тема ја започнав со првата страница од книгата Мојот живот денес, една од оние книги што е за утрински стихови, нели? која што ја преведов во оние мој неволи кој што ги минував, па така ми беше, ми остави посебен впечаток оваа книга и реших да ја преведам. Инако утринските стихови за оваа наредна година, о која што за неколку сати ќе навлеземе, се од книгата Conflict and Courage, или во преод Судир и храброст, или Ја ни како најдобро, ја не знам како е преведена, конфликт карич. Судерив. Да, судер или конфликт. Да, може и конфликт, меѓутоа тоа е веќе конфликт, викаме, да. Значи, утринските стикови се земени од таа книга. А, значи, како што кажав, <clears throat> мојот живот денес или мојата посветеност денес започнува на првата страница со стих од пословици 12.28, кој што гласи вака. Животот стои врз патеката на правдата и на незиниот пат нема смрт. Тој пословици 12.28 и коментарот кој што следи од Елен Вајт гласи вака. Уште една нова година ги отвара своите чисти и неиспишани страници пред тебе. Ангелот записничар стои спремен да запишува. Од патот по кој што ќе тргнеш во иднината и од твоите секојдневни постапки зависи што ќе биде запишено. Во деновите кои што се пред тебе, својот живот можеш да го направиш добар или лош. И воглавно од тебе ќе зависи дали годината во која што што туку влеговме ќе биде за тебе срекна нова година. Од кого зависи? <laughs> Од нас да се пренесе малку во тоа лудило, кој што бев и јас дел некојаш. Нова година се собиравме, значи, овие денови беше, значи, време на организација, трчање по продавници да се купи каде поевтино, каде, нели, да има се на маса, друштвото, сите на окуп, на збир. И каде ќе се чека? <laughs> И ќе помине често пати, фала на Бога, не се будевме во токсикологија, ама, за жал, мнозина и тамо ќе се разбудат, ќе навлезат во новата година. Меѓутоа, да се задржам на оној дел, 12 часот помоќ, очекуваат последните секунди, па честитања, па што ти не е, и сите велиме еден на друг срекна нова година. И да, верувам дека сите искрено посекуваме да ни биде срекна новата година. Иеко со оглед на тоа, еве малку на поширок план, значи во држава како не одат работите, кој знае како ќе ни биде, како ќе ни стартува, меѓутоа пак имате предвид книгата на Јов. Господ има се под своја контрола. Тоа не треба многу толку да не загрижува. Секој од нас си има свој живот, И дали ќе ни биде срекна таа новина, не зависи од кој зависи, што прочитавам пред малко. Зависи од нас, токму од нас, дали жив, под, од тоа кој пат ќе го одбереме. Ние сме го избрале веќе патот, меѓутоа секој ден избираме, верувајте. Патот, патеката на правдата, како велеше пословици 12.28 патеката на правдата, дали ја избираме таа патека, дали по таа ќе чекориме, од нас ќе зависи лично дали ќе не биде срекна таа нова година. Меѓутоа, луѓето денеска па и среката некако не ја сваќаат онака како што треба, односно, да, среката е чувство, то се чувства. И секои така убави моменти во животот допренесуваат да тоа чувство, чувство порасне кај нас. Сите тие моменти се убави и битни, меѓутоа, не е само да чувствуваш среќа, туку она што е најбитно, она што Господ сака од нас е да бидеш среќа. Тоа е многу поразлично од чувство. Ти чувството сега го има, после го нема. Чувството се променливи. За да бидеме срекни ова нова година, треба да избереме. Да го избереме вистинскиот пат и зависи од нас. До тебе да ја направиш вели на вистина срекна, И за себе, но и за оние кои што те обкружуваат. Нормално, срќата расте, нашата срќа расте, и кога ја го правиме другиот срекен покрај себе. Дали тоа во домот, дали во црквата, дали пошироко. Нека трпението, долгото поднесување, добрината и љубовта станат составен дел на твоето битие. Тогаш се што правиш и на она на која денес му се посветуваш, ќе биде чисто и убаво а извештајот за твоето животно искуство ќе биде добар. Божите ангели се спремни да ти го покажат патот што води во живот. Значи ти се тука. Тие се спремни, тие настојуваат, ама пак изборот е твој. Господ е почитува слободната волја, изборот е твој. Одлучи сега, на почетокот на уште една нова година, дека ќе го избереш патот на правдата. Дека ќе бидеш сериозен и искрен и дека животот со тебе нема да се покаже како грешка. Оди напред под водството на небесните ангели, биди храбар, биди предпазлив. Нека твојот жижок свети во добри дела, за да можат и за тебе да бидат изречени вдакновените зборови. Ви напишав млади, зашто сте силни и зашто Божјото Слово пребива во вас и зашто го победивте лукавиот. Ако потполно му се предадеш на Христа, ќе ти бидат укажани сите права и предности во домот на Отецот, како на член на Божјото семејство сите богатства на Божијата љубов и добрина. И на овој, и на оној свет што ќе дојде, ти се ставени на дофат. Се ни е на дофат. И еве спомнува некој, службата и заштитата на Божите ангели, дарот на Светиот Дух, кој што е многу ни е битен, еве ќе прочуваме, ова тромесече баш за Светиот Дух, и залагањето на неговите слуги, се е и за тебе наменето. Светот дори со сето она што може да ти го даде во животот, ама доколку тоа може да ти послужи на добро. И тоа ти дофа, тука е, Господ го нуди. Е твое, вик. Но зависи од нас, од нашиот избор. Некој што тој свет, од тие нешто <laughs> избираме нешто што не ни е на добро. За жал. И ги трпиме последиците. Дури вели и непријателството на безбожниците, па и на така наречените пријатели, еве како Јововите, дисциплинирајките за на небо, на крајот ќе се покаже како благослов. Значи, дури и тие моменти се на благослов, ако се во правец на дисциплинирање, наше дисциплинирање, значи наше само испитување, да видиме, може би, некојаш некои критики што ги трпиме, па се на место и се упатени на право место, значи треба да се поправиме. Ако сме Христови, се е поради нас. Вака завршува овој, оваа прва страна, овој прв текст а, од книгата Мојот живот денес. И вистина ако ја листаме Библијата, нема баш многу места кај што ќе најдеме стихови кај што се спомнува среќата, како среќа, значи буквално вака збор среќа. Најдов неколку па да ги прочитаме првен тие. Псалм 19.8. Овој стих вели вака. Низ овие стихови повторно ќе видиме дека се е до нас. Дали ќе не биде срекна новата војна, зависи од нашиот избор. И некако сите ќе видиме како, каде, каде, каде цилјаат, каде се насочени. Кој се здобива со разум, Псалм 19.8, значи. кој се здобива со разум, ја сака душата своја, Кој ја пази мудроста, наоѓа среќа. Значи, кој се здобива со разум, ја сака душата своја, кој ја пази мудроста, наоѓа среќа. Мудрост, разум, нешто што вечерва нема да го видиме кај многу бошците, не зна бошците или оние кои штеете, се още не го запознале Господ. Тук ќе видиме лудило. Тоа лудило треба да го сочуваме разумот, затоа што е побитен од се. Кој се здобива со разум? Ја сака душата своја. Кој ја пази мудроста, наоѓа среќа. Јас, Исаја 45.7 читам сега, Исаја 45.7. Господ вели, ој интересен стих, Јас ја создавам светлината и ја правам темнината. Создавам среќа и доведувам несреќа. Јас Господ го вршам сето тоа. Каде е среќата тоа? Во Господа. Дури што доведува и несреќа, вели, тоа сето тоа е пак со онаа цел. Конечна крајна цел. Да не устрои на патеката на правдата, на, да го побараме вистинскиот избор, затоа што сака да не спаси, да не види таму горе, заедно со мноштво. Значи, јас, Господ, го вршам сето тоа, Исаја 45.7. Луѓето ја бараат денеска срекета на секаја. Јас читав денови, така, доаѓајќи ми мисли што да зборувам, како да зборувам, правеле некое испитување во некој колеч, во Принстон ми се чини дека, Америка ли беше тоа? Значи, не сгрешим градот. А, млади, значи, луѓе таму, студенти, мислам што да каже човек, меѓутоа, испитувале како тоа и што допринесува да расте среќата, и дошле до заклучок дека среќата расте како што ви расте платата, <laughs> и тоа се до некаде до 75.000 долари годишна плата. Што не замислио за наши услови овде, значи тоа се негде колку? 75.000 долари, тоа се 60.000 евра, да значи, речем, не знам. Што би дошло по 5.000 евра месечна плата. А после вика стагнира среќата. Значи после не е, независно од тоа колку ви е повисоко од тоа платата, стагнира среќата, ама како ви расте до 17.000 да ви расте среќата. <laughs> Милош Богдановиќ ќе каже, знаете, со такви некои работи правејќи онаа разлика од срек, среќа, да, да, да чувствуваш среќа и да бидеш среќен, Вели, тоа е исто како да ја а, гасиш својата жет за вода со тоа што ќе истураш кофи вода врз себе. Ја гасиш ти жетта на тој начин. Не. Тие такви моменти, не знам, покачена плата, покачена пензија, сето тоа е убаво, нели? Сето тоа е добро, кој не сака да има повеќе пари, нели, за да обстанува во овој наш живот овде во Македонија, но тие моменти се минливи, минуваат. Тоа е Тоа не ја задоволува жетта на душата. Тоа е исто како да се истурате кофи на, на главата, значи, со, со вода. Тоа се, тоа се чувства кои што доаѓаат, минуваат, да, разни веселби, дружење, сето тоа е добро, сето тоа е на место. И сето тоа се убави моменти, каде што среќата доаѓа до израз, доаѓаат тие срекни чувства. Меѓутоа, дали во суштина си среќен? Тоа е она што е најбитно и тоа е она што Библијата ни дава одговор на тоа. Еве, ќе читаме стихови. Второ законие, пета глава, 32 и 33, или пета мој Мојсева, тоа значи. Второ законие, пета глава, 32, 33. И така внимавајте, како што Господ, вашиот Бог, ви заповеда. Значи, ова е пред влезот во Хананската земја, ми се чини, или кога веќе се влезени, како и да е, а, значи, стих кој што оди во тој правец, не свртувајте, вика, ни десно, ни лево. Чи тоа е патот, се знае кој е патот, и на срекат и на благословот. Не скршувате, внимавајте, не скршнувате ни лево, ни десно. Следете го наполно патот, наполно, целосно следете го патот, што Господ, вашиот Бог, ви го означи. Интересно Библијата е тој патока, значи, читајќи ја Библијата го наоѓаме патот. Наистина Господ се погрежил за се. Целосно, наполно следете го патот што Господ вашиот Бог ви го означи, за да можете така да живеете, да имате среќа и долг живот во земјата што ќе ја добиете во собственост. И среќа и долг живот. Ама ако го следите патот кој што Господ ви го означил и да не скршнувате ни лево ни десно. Потоа имаме стихови во втора книга Летописи или втора книга Дневник, 26 глава, 3 до 5, читајки за царот Ози, Ој оној познат цар кој што Исаија го спомнува во она шеста глава, ако се сеќавате, од неодамна имавме проучување, кога умрел царот Ози, па Исаија, што ќе биде сега, како ќе биде она душност која го зафатува на момент, што ќе биде, како ќе биде сега, кој ќе го наследи Ози? Зато што бил добар цар, иако на крајот знаеме дека останал губав на челото, затоа што влегол да кади на каделниот олтар, сгрешил, иако бил предупреден од свештениците. Но, еве читаме за него извештај, вели, на Ози му беа 16 години, кога се зацари, а царуваше 52 години во Иерусалим. Мајка му се викаше Холија, а беше од Иерусалим. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Амаси. Го бараше Бога за време на животот на Захари, кој го учеше на Божи страв. Додека го бараше Господа, Бог му даваше среќа. Ева, ще еден стик, дека Бог ја дава сркета, меѓутоа, зависи од тоа ти што ќе одбереш. Додека го бараш Господа, додека сакаш да му служиш, да ја твориш неговата волја, ете ти ја сркета. Да добиваш сркета, тоа е вистинската среќа. Тогаш си срекен, тогаш ја задоволуваш онаа жетна душата. И тука завршуваат неколку стиха, ви реков, може би има уште некои, но кои зборови доминираат, односно ги има многу почесто, а кои што значат повторно среќа. Кој е најчестиот збор кој што се? Да, благослов или блажен, блажени, блазе. Тие ги има многу, доминираат. Еве, читаме. Псалм први, значи еве Давид, псалмистот, како Елен Вајчо е започнала книгата мој живот денес со овој прекрасен цитат, што очитавме, Давид започнува од првиот псалм, значи песнарката, да кажеме, тогашна, која што пееле, првата песна била која? Блажен е оној, срекен е оној човек, блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на посмевачите туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќ. И тоа е како дрво засадено покрај водни потоци што донесува плод во свое време, неговите лисија никогаш не венеат се што прави во се успеа. Кој е среќен човек? Оној кој што не оди по патот. Значи, многу е битно и друштвото со кого се дружиме. Како беше еден стих таму во Новиот Завет, лошото друштво ги пресипува добри намери или така нешто веќе. Да. Не оди по советот на нечестите, не стои на патот на грешници, не седи во седиштето на подсмевачите. Туку и избрал пат, волјата му е во господовиот закон, за него размислува и и ноки. Тоа му е во мислите. Патеката на правдата. А, имаме неколку стикови во псалмите, значи 32 псалм, први и втори стих, Ово е еден од оние покајнички псалми, нели, заедно со 51-иот и 32-иот. Блажен е оној, среќен е оној, чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. на човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Една од големите причини што денеска луѓето не се срекни е тоа што живеат во грев. И што се во депресија и на диазепами и така натаму, пак да не ме свате погрешно ако може би некој од нас користи такви лекарства. Но, веле и блажен оној чие беззаконие е простено и чие гревови се покриени. Најголема придобивка е која ти чиста совест, мирно спиеш и немаш потреба од ништо, од никакви лекарства. Блаза на човек кому Господ не го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Нема, нема среќа во гревот нема среќа. Иако, да бидеме искрени, гревот може да донесе некој навидум на почеток чувства на среќа. Или поготово на што си го посекуваме, си го сакаме. Тоа е проблемот, зато што, зато што ги оставаме, зато што го посекуваме. Донесува некој чувства на среќа, меѓутоа, после што? После уште поголема, во уште поголема дупка се со ногите. Уште поголем пат. Ништо тој копнеш внатрешно не е исполнет. Блажен е оној човек, Псалм 44 стих. Блажен е оној човек, чија надеше во Господа. Значи, среќен е оној човек кој што се надева на Господа, со говори. И не е склон кон горделивите, ниту кон оние што отстапуваат лажно. Или јас овој стих би упрштил и од ревидираниот превод, но кој поинаков овде. Блажен е оној човек што верува во Господ и не се обраќа кон горделивите, кон оние што застрануваат по лажни богови. Нема среќа ако тргнете по лажни богови. Како што овие денови ќе бидат исполнети со луѓе кои што ќе трчаат по лажни богови, за жал. Значи, блажен е човекот што верува во Господ, а не оди по лажни богови. Што тие не ни постојат, тие се само измислени, или тие се кипови, кои што стојат скаменити како споменици по Скопје, нити можат да мрднат со нога, нити рака да ти подадат, нити да те разберат, ништо. Ништо. Непостоечки богови. Псалм 84, 4 и 5 стих. Блажени се оние, што престојуваат во Твојот дом. Срекни се оние кои што престојуваат во Твојот дом. Затоа саботата ни е посебно срекна, нели? Не само саботата. Еве средите исто, петоците, кои се собираме. Посебно блаженство верувам дека чувствуваме, не само се чувствуваме, туку се исполнуваме со, со блаженство кога сме во Божиот дом, Славејките не непрекратно, вели. Блажен е човекот чија сила е во тебе, додека се подготвува за свети патишта. Псалм 94.12, чи повеќето стиговите се псалмите. Псалм 94.12. Блажен е човекот кого ти го поучуваш, Господи, и го учиш на својот закон. Ја затоа можам да, со право да кажам дека детството какво и што и да ми беше, не беше може би срекно во смисла на она како луѓето размислуваат, ама ми беше вистина срекно и бев блажен затоа што мајка ми беше таа, односно Господ преку мајка ми ме поучуваше на Божиот закон. Она како што знаеш таа. Немој да крадеш, немој да ладеш, да лажеш. Биди поштен, биди искрен, биди. Тоа ме учеше мајка ми. Тоа е она што највеќе <clears throat> ми останало во во свеста од неа. Вистина и Господ преку неја заврши големо дело, верувам. Верувам дека и таа ќе биде спасена, спасените. Блажен е човекот кој ти го поучуваш Господи и го учиш на својот закон. Псалм 112.1 Алилуја, блажен е оној човек кој се бои од Господ и кому му се мили неговите заповеди. Врти сучи, тука некаде сме. Среката со што е поврзана, значи. Да Господ ја дава среката во со нашиот избор, ако сме му послушни, ако го отвориме неговиот закон, нормално со негова помош, сами не би можеле, тоа е среката. Тој човек е среќен. Исполнет. И 144 псалм 15 стих, тамо од половината на стихот. Блажен е оној народ, на кого Господ му е Бог. не човек, не политичар, не било што, на кого Господ му е Бог, тој народ е среќен и блажен. Пословици или мудри изреки, сега поминуваме таму, 18.20. Кој внимава на зборот, наоѓа добро, и кој се надева на Господа блажене. Нешто слично, предходните. Пословици, истиот ја прочитам од ревидираниот, Превод, кој ја води разумно работата своја, добро ќе најде, и кој се надева на Господ блажен. Пословици 28.14 Блажен е човек, кој секој се бои, зашто човек со тврдо срце западја во несреќа. Или ја би го превел ова, како јас го разбирам. Блажен е, срекен е човекот кој што секој се бои, има страф од Господа, постојано. Оно е тврдоглавиот, тој западја во несреќа. И така е, мислам, ми, може и одлично искуство да кажеме. Кога Господ те поучува, обстој до таа полука, прифати ја полуката. Немој тврдо да, да одиш да удираш со глава во зид, таму кај што не, не, не, не, не треба. Оти ке си нанесеш несреќа, неволја. А, Јаков 1.12, нешто во Новиот Завет, во послание 1.12, блажен е човекот кој поднесува искушение, зошто која ќе биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветел на оние кои го любат. Значи, како краен резултат ќе биде венецот на животот, меѓутоа блажен е човекот и во овој живот која ќе претрпи искушение станува посилен, поотворен по на следните искушенија. И ова го знаеме од лично искуство, кога паѓаме на искушенијата, следниот пат уште полесно паѓаме. И тука среќа нема, знаеме, гревот и среќата, пањањето и искушенијата не одат заедно. Блажен е и благословен, наистина беше и Јаков, Јов се извинувам, кој што помина ни сите тие неволи, иако ништо по негова заслуга, а на крајот и двојно благословен. Заврши, го заврши животот сит, значи од животот, како што вели извештеот. Јаков 1.25, вистата глава, значи подолу, стих кој што гласи А кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, некако заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Повторно блаженството, среќата поврзана со послушноста на законот. Откровение 1.3 Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророќството и го пазат напишаното во него, зашто времето е близо. И наистина и ова е еден голем благослов и голема среќа, кога знаете дека сте на крајот, и уште малку треба, и се да заврши, зарем тоа не ви исполнува со среќа. Сите маки, смрт, болести, се ќе заврши. Уште малку. Читајќи ја, не само откровение книгата, кој што токму зборува за последните настани, туку целата Библија, се, едноставно Господ не поучува дека сме тука, пред прагот. И блажен е оне кој што чита, ги слуша тие зборови и го пази напишаното. Повторно во псалмите одиме, 119 псалм, така сум ги наредил овде, 119 псалм, први и втори стих. Блаженство на оние, ова е прекрасен стих, односно два стиха. Блаженство на оние кои го пазат неговиот закон. Блажени се чиј пат е непорочен, кои одат според Господовиот закон. Блажени кои ги чуваат неговите сведоштва, го бараат со целото срце. Како да се е кажам овде, според мене. Еве кај е среќата. Што значи среќа? Лука 12 глава 37-38 стих. Блажени се оние слуги кои господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде. Ако ги читаме, ги пазиме зборовите, напишени од откровението, целата Библија, тоа ќе бидеме будни. Би требало да бидеме будни, затоа што знаеме дека близу е крајот. Знаците покажуваат. Блажени се оние кои слуги кои господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде. Вистина ви велам дека ќе се препаше и ќе прилегне до трпезата и ќе дојде да им служи. Сетите се на минатата тема за света вечера. И тогаш кога ќе дојде, ќе ни служи. <laughs> Како е приказна. И ако дојде во втората или третата стража, тогаш кога сите спијат, скоро никој не е буден, и ги најде така, значи ги најде будни, блази им ним. Да не заспиваме. Да Времето е кратко и времето е близо. И Јован 13.17, да ве подсетам на еден стих од минатите, минатата сабота, значи, колку Исус им ги измил нозете и ќе ги праша, знаете ли што ви сторив? Што ќе им каже во 17 стих тамо, кога го знаете ова, блажени сте ако го исполнувате тоа, ако го извршувате. Служете. Во тоа е среката. Не барите да ви се служи, ако служете понизно, затоа што служејки им на другите, не само што ќе бидете срекни и вие, туку ќе таа срека ќе ја споделите со останатите. А, кога сме веќе тука, како најдобро би било, од кој е најдобриот начин да ги направиме срекни луѓето околу нас? Еве, ним да им биде срекна новата година. Затоа беше и една иницијатива, верувам, потикнат од Божиот Дух, сега колку ни е тоа тука Вас да го спроведуваме, тоа секој од нас треба да знае. Значи да им се однесе, еве, како поклонче некоја од книгите на луѓето. Па тоа е најубавата среќа. Ти му ја носиш радосната вест на тој човек. Дека има спас од ова црнило, од овој свет, кој што тоне во грев. Носејќи им ја радосната вест, да ги зарадуваме и другите, да ги направиме среќни. Да знаат, еве, и за овие стикови, и за сета ова вистина и они, да слушнат дека се друго е минливо, она што е видливо, она што ќе помине и таа вечер нова година, ќе дојде и, не знам, и Божик и други празници, ќе се изразвеселат убаво, ќе се изнапијат, и така натаму, меѓуто тоа се ќе помине. И после, од што искуство знам, и може би некој од вас, кои што минувале такви нови години, поминало вечерта, утре, или главата боли, или не знам што, и пак, секој дневието, исто. Сме си чиститали сите, срекна нова војна, срекна нова војна, да. За некоја било посрекна, за некоја не. И што то? Јован 20.29 Исусовите зборови до неверниот Тома, така наречено. Исус му рече, поверува зашто ме виде. Е, ова што беше тема на пуката како тоа луѓето денеска не веруваат во Бога затоа што не го виделе, а сите користат мобилни телефони. <laughs> Мислам, дури сега со чудото на техниката, ќе се видите со вашиот ближен таму, ако е во Милано, не знам, <laughs> или во Лондон, или не знам каде во Италија, ќе се видите на телефонот. Ја не можам да поверувам, пред 10 години мораше сателитска антена да се мести да се купува за да се вклучи на телевизор, па да гледате 3ABN или Hope Channel, значи овие наши канали. И тоа редко кој го имаше, мислам, тогаш, па за да, ете, па да се презентира тука и да се слушне нешто од нашите браќа и сестри, таму подалеку. А сега во джеб го имате 3ABN. Јас обично имам практика кога се возам во автобус да си пуштам 3 ABN, да си слушам радио 3 ABN или па да си пуштам телевизија 3 ABN да гледам. Во джеб го имате, нас. И како тоа доаѓа сега тука, Андре, нели нешто не објаснуваше. А луѓето да не веруваат во Бога, затоа што не го виделе. Па, па, воскресение, кој се вратил од, од мртвите? Библијата ви е во джеб сега, мислам. Не сватите погрешно, ова е драгоцено, ова е нај. Меѓутоа, Библијата имате во джеб. Пауката ја имам во джеб тука. Да ви кажам, искрено, кога сме кај пауката, откако, иако бев, не сакав вакви андроид телефони, <laughs> мала дигресија, а, ама, откако го добив, стариот телефон од Снежина, че дојде кај мене, <laughs> а, Поуката јас ја проучавам сега секој ден. Нема баш, ја изгубив малку таа навика, да ви кажам искрено, ама сега ја проучавам секој ден. Оти тука ми ке чепнеш, ке отвориш на српски, ден на англиски, ден. Утринските стихови исто ви се во джеб тука. Со коментар од Елен Вајд, значи целата книга утрински стихови. Неверојатно. Меѓутоа, колку што евангелијето е ви е поблиско, значи Библијата, таа техника па од друга страна Да, точно, од хартијата ништо подобро нема. Да, но од друга страна пак и злото е поблиско, значи. До луѓето. Поверува зашто ме виде, блажени се кои не виделе, а поверува. Тоа сме сите ние. Не сме го видели Исуса, никој од нас. Особ може би, не знам, во некоја визија или Или еве да не забравим овој стик, не, не, не сум го спомнал тука, меѓутоа поблажени сте кога давате, отколку кога примате. Среката, исто како се зголемува, значи, кога давате, кога помагате, кога... Било што, Божја реч, споделете, совет, охрабрување, ако немате што друго, <clears throat> материјално. Откровение 22.14. Блажени се оние кои ги исполнуваат заповедите негови за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот ни спортите. Врти сучи, <laughs> мислам дека јасно ни е на секој од нас, сите овие стихови горе долу ги знаеме, меѓутоа сакам да испратам порака за оваа следна нова година, во која што е уште 5-6 таму часа колку ќе навлеземе, барем ние кои што сме библиски христијани, <laughs> кои што знаеме кога започнува денот, добите ќе ја чекаат малку подосна, да си честитаме срекна нова година, јас во овие мигови би сакал да ви честитам, да ви посекам, всушност, на сите вас срекна нова година, но во контекст на она што го спорувавме. Само тоа што ни биде срекна. Ако го бараме Господа, ако ја твориме Неговата волја, ако одржиме Неговиот закон, тоа е вистинската среќа. Нека Господ не води по таа патека на правдата, а ние да одлучиме и во новата година да одиме, да продолжиме по таа иста патека. Амин.